Се секавате минатиот пат а, зборувавме за Бога Создателот. И видовме дека Бог преку своето слово ги нарекува безумни, им се обрека како на безумни на оние кои што велат дека Бог нема, Бог не постои. И истите тие, на истите тие му умилеа темнината, како што вели Јован во своето Евангелие, затоа што ја засакаа значи, повеќе темнината од колку светлината, поради тоа што нивните дела беа зли. Луѓе кои што, во една друга прилика, мислам во Исаија, беше текстот кој што читавме дека а, прават злобни работи и велат кој не гледа, кој не слуша. За нив Бог не постои. Таквите, за таквите Бог вели дека се безумни. Ајде да отвориме сега во Откровение 14 глава, и ќе читаме првата ангелска вест, која што меѓу другото и минатиот пат ја читавме и ја поврзавме со, токму со Бога Создателот. Значи, ние имаме за цел, повикани сме да го објавиме и да го прославиме Бога Создателот. Што јасно се гледа од вториот дел од седмиот стих, кај што вели поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори, кој што пак е преписот четвртата заповед, овој дел. да се задржиме во оваа вечер на првите на првиот дел од седмиот стих. Значи повторно се кај повторно сме кај таа прва ангелска вест. Изборуваше со силен глас, значи ангелот, бојте се од Бога и подете му слава. На овој дел само. Бој се од Бога и подај му слава. Како, на кој начин се поврзани овие две нешта? И што се добива како производ на сето тоа? И вредно е да се истакне, ние тоа многу добро го знаеме, дека оваа порака е упатена токму на народот кој што живее во последно време. Чи значи, се однесува токму на времето во кое што ние живееме. Зошто е потребно да бидеме богобојазливи, значи да се боиме од Бога, и како тоа да му оддадеме слава, да го прославиме. Што вели пословици 9.10? <clears throat> Минатиот пат читавме пословици 1.7, мислам дека беше, али еве сега сличен стих во пословици 9.10. Стравот од Господа е почеток на мудроста и познавањето на светиот е разум. Значи, познавањето на светиот не само вечен живот, е разум. И стравот од Господа е почеток на мудрост. Дотворим се сега во Данијел 12 глава и повторно еден опис на последното време. Како што вели самиот Данијел, кој ќе стане Михаил, да го одбрани својот народ. Значи, Данијел 12 глава. Што вели, што велат првите два-три стиха? Во она време ќе стане Михаел, големиот кнез, кој ги штити синовите на твојот народ, тоа ќе биде време на страдање какво немаше од како се луѓето па до тоа време. Во тоа време ќе се спаси твојот народ, сите кои ќе се најдат запишени во книгата. Тогаш ќе се разбудат на кои спија во земниот прав едни за вечен живот, а други за срам и вечен призри, се внимавајте. Разумните ќе блескаат, како сјајниот небесен свод, и кои ги учеа мнозината на праведност, како звезди довека во сета вечност. Ке блескаат со други Гледаме дека во последното време ќе имаме од една страна разумен, мудар народ, од друга страна оние што Библијата ги нарекува безумни. Безбожници. Луѓе кои што сакаат да живеат без Бога, како Бог да не постои. Десетиот стих во истата глава, вели мнозина ќе се очистат значи, во тоа време. Ќе обелат и ќе се испитаат А безбожниците и натаму ќе бидат безбожни. Безбожниците нема да се вразумат, а умните ќе разберат. Имаме безбожници, безумни и умни и разумни. А стравот од Господа е почеток на мудроста. Во која група сакаме да бидеме? Нема три групи, две групи се. Денеска мнозина ќе кажат за нас дека сме забегале, дека сме безумни, Што се занесувате со таа Библија? Дај живеете како и секој нормален свет. И тоа Бог не гледа така. Стравот од Господа е почеток на мудрост. Богобојазливиот човек ја добива и мудрост. Станува мудар. А тоа води кон нешто друго, ќе видиме и подосна. Сега да отвориме во Јован 17 глава. Она Исусова молитва. Седумнаеста глава Јован, 22 стих и 23. И славата што ми ја даде, им ја дадов ним, за да бидат едно, како што сме ние едно. Јас во нив, а ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ме испратил и дека ги любеше нив како што ме любеше мене. Што значи да му отдадеш слава на Бога, да го прославиш Бога? Овде е, вели Исус дека славата што ти ми ја даде мене, јас им ја дадов ним, е, со тоа што тие се во мене и јас во нив единство, едно прават, значи ние правиме едно, луѓето прават едно со Исуса и со Отецот, за да бидат едно, значи. Значи, богобојазливоста води кон, само богобојазлив човек може да го прослави Бога. А такви повеќе прават единство, односно се едно. Значи, за да се дојде до единство, едномисленост, ние треба да сме богобојазливи, во вистинска смисла на збор, богобојазливи. На тој начин ќе го прославиме Бога, а пред се Бога го прославуваме кога сме едно. По тоа светот осознава дека на вистина сме негови следбеници. Значи, на вистина, во, во една таква ситуација, сја е таа негова слава и да сите да ја видат. Единствени. А од друга страна, во Откровение 17 глава гледаме едни други кои што се единствени, и че сега пак сме на онаа релација <clears throat> богобојазливи, разумни, оние кои што имаат мудрост, и тоа небеска мудрост, а од друга страна се безбожниците, безумниците, кои што исто така со оние 10 цара, како што се вели значи, во 12 стих, се истомисленици. Вели 13 стих, овие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт на зверот. Значи, овие ќе го прослават зверот, подавајќи му слава и значи, сила и власт. И овие ќе војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи, зашто тоа е господарност, господарите и цар на царевите, а со него се повиканите, избраните и верните. Со него се оние кои што се богобојазливи. Оние кои што ќе му отдадат слава на јагнето, ќе му дада слава на царот на царевите, а не на зверот. Значи, две групи на луѓе. Едните кои што се богобојазливи, кои што го прославуваат Отецот, го прославуваат Бога, а другите безумниците кои што ќе станат против јагнето. Ќе војуваат против јагнето. Исходот на таа борба го знаеме. Дали може би се още се прашуваме на која страна би сакале да бидеме дали ќе избереме да денеска луѓето не да нарекуваат безумни. Јас пак ќе се сетам на една ситуација кога полнаики вода на едно од неколку чешмички ги има во Свети Николе тамо со природна вода, пошто дол, долги години беше оној проблем, сте слуша, слушале со загадената вода тамо во Свети Николе и нормално избиравме да подобро пиеме бактериолошки нечиста, отколку хемиски нечиста вода од од славините и на, на едно такво идење да наполнам вода и се срекам со таа мојата учителка од првото четврто што ме учише. нормално, не може, не може да ме заборави, ниту пак јас не изе, значи, бев еден така од подобрите ученици, имавме еден многу добар однос со неа и слушнала она, наслушнала дека јас се дружам со Цобе, со Делчо, со Гоце таму и ми вика, ме тргна настрана и ме прашува првим како си, што си, добар ли се она. И после ми вика онака, знаете сега, што стана од мене, од таков надежен и така натаму, така натаму, као, со други збори да каже, си скредал, си забегал, немој со тие да се дружи, знаете. Поентата и беше да ме поучи на некој начин, <laughs> да се изберам некој друго друштво, не тоа да се манам, значи, од тоа што сум го почнал, меѓутоа, ете, тоа е тоа, дали ќе изберете денеска да ме нарекуваат безумни или пак не може, телесниот човек не може да ја свати таа небесна мудрост. Ти мислат дека се мудри, ама читав тиот пат, избезумеа во својата мудрост. Интелигенцијата ја користат не за да го прослават Бога, затоа што не се богобојазливи, не им треба да ни Бог туку ја даваат во расте на гјаволот, па гјаволот од мудри ги направи безумни. Како тоа Исус го прослави својот Отец. Во истата глава, Јован 17, ќе очитаме четвртиот стих. Јован 17, 4. Само првиот дел, а потоа подосна ќе се навратим и на останатиот дел. Јас те прославив на земјата. Значи, факт е дека Исус и те како го прослави својот Отец. Па и тоа му беше животот, всушност, денонокно. И сега да отвориме во Исаја 11 глава, она пророќство, прекрасно пророќство за Месијата, и видите кои елементи ги содржи ова пророќство за Исуса. Рековме, богобојазливост, што значи мудрост. Сето тоа води кон прослава на, на, на Отецот, на Бога. И видите што, што, што е запишено во Исаија, значи 11 глава, први и втори стих. Ке изникне фиданка од јесеевите пенушки, стебло ке никне од незиниот корен. Господовиот дух ке почива на него, дух на мудроста и на разум, дух на совет и на сила, дух на знаење и на страв Господа. Што видов на Дори третиот стих вели, Господовиот страв ќе го вдахне. Господов страв имаше Исус. Исус беше богобојазлив. Имаше разум, имаше мудрост. И ова сега ме подсетува на Данијел. Овде вели, Господовиот дух ќе почива врз него. Значи, кој што е дух на разум, на мудрост, А се посетиме на Данијел, секјавате во времето на Валтазар, кога жената на Валтазар ќе се сети на Данијел и ќе му рече, повикај го Данијел, тој ќе ти го протолкува напишаното на дзидот. И што вели во петата глава Данијел, во 11 стих, значи ова е разговорот жената му зборува на Валтазар, на царот. 11 стих, 5 глава, Данијел. Во Твоето царство има човек во кого е духот на светиот Бог. Вели, уште во времето на Твојот татко се најде во него светлина, разум и мудрост, слична на мудроста на боговите. Светлина, разум, мудрост. Данијал и те како го прославил својот Бог во Вавилон. Еве читавме и за Ис, Ис Исуса, значи, дух на мудрост, на разум, на страв Господен и те како беше прославен Отецот од негова страна. И еден друг елемент многу битен во неговиот живот, значи кога зборуваме за Исуса, ќе отвориме во Евреите пета глава, Евреите пета глава, седми стих. Тој, се мисли на Исуса, во деновите на своето тело, или додека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 и нешто друго, неговата целосна зависност од Отецот. Се молеше тоа со силно викање и со солзи. Молитвата за која што стана збор за време на утриските стихови. Целосна зависност од Отецот. А тоа, всушност, создава и богобојазливост. Да се навратиме сега во Јован 17 глава и да го дочитаме целиот стих. Е, жосто, зашто го оставив за малку подосна, тука ќе поврземе уште два-три други стиха. 17 глава Јован 4 стих. Јас те прославив на земјата, вели Исус. На кој начин? Вели го свршив делото што ми го даде да го извршам. Меѓу другото, Исус овде мисли на наследново нешто. Филипјаните, Прва глава, шести стих. Уверен сум во тоа, дека оној кој почна, го почна доброто дело, че овде Павле говори, во вас ќе го доврши до денот на Христа Исуса. Бог сака и преку нас, Исус сака и преку нас, преку Духот Свети, да го прослави својот Отец, односно ние да го прославиме. Само богобојазливиот човек испрзне од себе си, кој што е целосно зависен од таткото, од Бога, ќе може да дозволи да светиот дух, кој што го започна делото, и да го доврши. Да читаме во втора глава Филипјаните крајот од 12 стик и целиот 13, познати стикови. Изработувајте го своето спасение со страф и трепет, богобојазливост. Зошто Бог е оној, е оној кој што го врши делото. Кој действува во вас да сакате и да постапувате според неговата воля. И ако дозволите, ако вистина имате страф од Господа, ако се боите од Бога, ќе дозволите да тој го доврши делото во вас. И повторно го прослави, прослави таткото. Видите како се поврзани овие работи а, богобојазливост, мудрост, рековме, разум, она небесна мудрост и прослава на таткото, прослава на Бога. Видете да таа зависност Исусова ја гледаме и преку овие стихови. Јован 5.30. Много едноставен и много силен стих. Јас ништо не можам да правам само од себе. Семокниот Бог, кој што зеде човечко обличие, Вели, јас не можам да правам ништо само од себе. Знаете, кога човек прави само од себе, обично сами од себе се прославува. За да го прославиш Отецот, треба да живееш според Неговата волја. А за тоа треба да си понизен, да си богобојазлив, да си зависен секојдневно од Него. Лири Мјаните 15.3 Послание на Римјаните, 15 глава, 3 стих. Уште еден многу битен елемент во животот на Христос, кој што ни е најдобар пример, зашто ни Христос не си угодуваше сам на себе си. Внимавайте, јас не можам ништо да правам само себе, овде вели Христос не си угодуваше сам на себе. Ова е затоа што Исус беше богобојазлив. Ова е затоа што е, Христос имаше за цел да го прослави својот Отец. Ова значи да бидеш богобојазлив и на тој начин само можеме да го прославиме Бога. А тоа е рековме првата ангелска вест. Зачитаме во второто послание до Коринјаните 13 глава 4 стих. зашто тој, се мисли на Исуса, беше растнат во слабост. Во слабост е подобре. Превод. Но живее од Божјата сила. И ние исто сме слаби во Него, но ќе живееме со Него од Божјата сила меѓу вас. Богобојазливиот човек е бара Божјата сила. Тој е целосно зависен од Бога. И тогаш кога е најслаб, како што вели Павле, Тогаш е најсилен, затоа што тогаш ја прима и му треба, е свесен за Божјата сила, знае дека сам во своја сила не може ништо. И ние наистина овде треба да учиме една многу силна лекција, често пати се повторува ова, меѓутоа е многу битен момент. Треба да научиме да не се подпираме на себе си. А како? Да се подсетиме на оној текст во Римјаните 7 глава, онаа борба кој секој од нас ја доживел, или може би се уште доживува, борбата на духот и телото. Зошто знам дека законот 14 стих, значи, е духовен, а јас сум телесен продаден под греф. И така не знам што правам. Зошто не го правам оно што го сакам, туку го правам оно што не го сакам. Имено јас знам 18 стих дека никакво добро не живе во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила за да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. Ако, а, и така го наоѓам 21 стих овој закон, дека кога сакам да правам добро, злото е близо. Вистина со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон, но гледам друг закон во моите членови, кој војува против законот на мојот ум и ме зарубува под законот на гревот што е во моите членови. И е извик, беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртно тело. Токму во моментот кога ја свакеш својата ништожност и својата слабост, е тогаш започнува мудрост, односно тоа е почеток на мудроста. како што самиот Исус, значи, беше раснат во својата слабост, беше, иако од Бог, всушност беше зависен целосно од својот Отец. Потребно е, значи, да изгубиме довербата во себе, да не се подпираме на себе си. И така ќе стане богобојазливи, а со тоа и мудри, а сето тоа ќе води кон единство. Меѓусебно соединување еден со друг не подпирајќи се на себе си. А на тој начин, преку единството, и највеќе ќе го прославиме нашиот Отец. Оно што и на крајот најсилно ќе засветли и значи ќе засветли онаа негова слава во 18 глава Откровение првиот стих. Да не го читаме. Но ако воспротивно си живееме свој живот, не сме богобојазливи, немаме страф од Господа, тогаш имаме нешто друго. <clears throat> Ни збор од единство. Да отвориме во Јаков. <clears throat> Интересна завршница има ова моја тема, меѓутоа ова е доста битен дел. Јаков трета глава, од втори стих. И ќе читаме цела глава до 18 стих. Затоа што според она што излегува од нашата уста, и луѓето ценат, камо ли Бог, кој е мудар и кој е разумен, а според тоа и богобојазлив, и кој му оддава слава на Господа, а кој е безумен. Што вели втори стих, зашто сите ние грешиме многу. И факт е дека со јазикот, поготово, ама грешиме навистина многу. Нема друг израз, осе многу. Ако некој не греши во зборувањето, че ако има некој таков, тој е совршен човек способен да го заузда и целото свое тело. Интересно е, че го заздате јазикот, значи <laughs> целото тело ќе може да заздате. И сега вели, кога на кој им ставаме узда во устата, за да ни се покруваат и можеме да управуваме со целото нивно тело, ете и корабите, иако се толку големи и се гонете од силни ветрови, со нив управува мощна мала крмичка, каде што сака кормилоровата волја. И За жал, ако се сетиме на оној брод Карпатија, веројатно капетановата воља беше да, според некои кажувања, <laughs> го завела некоја плауша, а, според некој друго кажување, некој негов пријател, кој што потекнувал од тој остров тамо од тоа место, па ај сега да се доближат малку поблизу за да, да, да, да, да, да на некој начин како ете да му направи кеф на својот пријател и завршија таму кај што не требаше. За жал има кој што слушнавме, не знам, 11 жртви, а и уште 20 и неколку исчезнати, кои што најверојатно се исто така починати. Но, факт е дека, наистина бродот со таа една мало, едно мало кормило се управува, може да се скроти. Не да е Боже, нели, освен кога ете, е, морето толку многу немирно. Така и јазикот е мал член, како и нели кормилото на, на бродот но се фали со големи работи. Ова е толку точно. Значи. Колку многу ние се фалиме луѓето. <laughs> И то со големи работи. Велат, највеќе лажат, највеќе се фалат рибар и ловджија. Ама кој знае колку <laughs> сме ние поарни од нив. Ете како мал орган запалува голема шума, што предходно малку спомнав. Навистина, Тој мал орган може така силно да ве опали. Јазикот е вели оган, светна неправда, јазикот се најде меѓу нашите членови, го нечистува целото тело и подпален од пеколот го запалува текот на нашиот живот. Јас не верувам дека постои некој од нас тука овде, кој што не бил опален и изгорен од нечи јазик. Не претрпел. Значи, непријатности. Зашто секаков вид зверови и птици, лазачи и морски животни се скротуваат. Замислите, дори денески диви животни успеваат да скротат. Но никој од луѓето не може да го скроти јазикот. Немирно зло, полно со смртоносен отров. Со него го благословуваме нашиот Господ и Татко, а со него исто ги проколнуваме луѓето. <laughs> Нашите браке, значи. Кои што се создадени според Божието подобие. Поголемо лицемерие не може да биде, значи. Од иста уста излегува благослов и проклество. Тоа не смее, браке мој, Не смее да биде така. Тече ли од изворот од ист отров, отвор, сладки горшлива вода? Може ли, браке мој смоквата да роди маслинки или лозата смокви? Така ни солениот извор не може да даде сладка вода. И сега внимавајте 13 си. Кој е меѓу вас мудар и разумен? <clears throat> Дали може богобојазлив човек од неговата уста да излегува и благослов и проклество. Зарем не е неговата цел да го прослави Отецот? Кој е меѓу вас мудар и разумен? Со добро владење нека ги покаже своите дела во мудра смиреност. Ако ли пак во своето срце имате горшлива завист и карање, не се фалете и не лажете против истината. Тоа не е мудрост која слегува од озгора, Че ви сега има, а, значи овде Јаков не прави разлика меѓу мудроста на овој свет, односно тој е нарекува таа не е мудрост која што слегува од Лозогора, туку е земна, душевна, односно телесна и демонска. Зашто каде се зависта и карањето, таму е неред и секакво лошо нешто, таму нема единство, таму нема прослава на Божито име. А мудроста која доаѓа од дозгора, и тоа е таа мудрост кој што може да се роди само кај богобојазлив човек, онако што има страф од Бога, Преце е чиста, потоа миролюбива, блага, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна и нелицемерна. Значи, таквата, таквиот човек со таква мудрост, богобојазливиот, не го благословува Господ од една страна, а ламо фрла клетви и ги проколнува своите браќа и сестри. Тоа не може да биде така, вели браќа па, Јован. Значи, пред се е чиста таквата мудрост, миролюбива, блага, покорна, полна со милост и добри плодови, непристасна и нелицемерна, како што беше и самиот Исус, како што беа и мнозина други во Библијата. На тој начин ние му даваме слава на, на, на, на Господа, покажувајќи го неговиот карактер во нашиот живот. А плодот на правдата се сее во мир за оние кои создаваат мир. Значи, единството се постигнува меѓу богобојазливи луѓе. И оние кои што имаат страф од Господа, оние кои што имаат страф од Господа, наистина два пати, три пати и десет пати ќе размислат пред нешто да кажат. Кај нас често пати, затоа што се уште сме телесни, што вели Павле на едно место, што ми има расправи, што ми има карање, вие се сте уште телесни. Тој е показател за тоа. Но Значи, дали ја го немаме стравот Божи, дали можеме не се замислуваме, тој исти од седми стих од Откровение вели дека дојде судот. Знаеме дека живееме времето на судот. Дали го немаме стравот Божи, па затоа ја немаме таа небесна мудрост <coughs> и затоа не сме единствени. Треба да се запрашаме. А живејќи во тоа последно време, <coughs> Павле во Ефесијаните не поучува вака. Пета глава Ефесијаните. 15 стих. И така внимавајте грижливо како живеете. Не како не мудри, туку како мудри. Искупувајте го времето, зашто дните се зли. Не да ви не живееме во зло време. Јас не знам дали еве некој од вас повозрастните се сеќава на, на такво зло од порано. Дали имало буквално секој ден убиства во Македонија? зборуваме Македонија, ако следите вести, убиста татко, син, син, татко, за банални работи. Злоупотреби, кражби. Животот нема никаква цена веќе. Зошто? Затоа што луѓето се безумни, станале безумни. Не... Сметаат дека настанале од мајмуни затоа. Таквите се безумни, Библијата ги нарекува. Тие таквите го ценат воопшто животот. За нив нивниот собствен живот нема вредност. Нити па имаат цел во својот живот. А ми натиот пат, како животот а, станува осмислен и добива цел. Тогаш кога секјавате на почетокот читавме, на почетокот земјата беше пуста, празна и темна. Таков и животот на безумните. Нема никаква смисла, па нити пак има смисла за нив некој друг да живее, И Бог рече нека биде светлина и бидна светлина. Е, е кај оние кои, кај кои што бидна светлина, таму веќе се гледа смислата на животот. Таму се гледа вистинска, вистинската вредност на животот и неш, нашето постоење. Зошто воопшто постоиме? За да го прославиме нашиот Отец. И не постоиме за да умреме, туку за да живееме во сета вечност заедно со Него. Значи, искупувајте го времето, зашто дните се зли, живееме во тоа последно време, кога на вистина, буквално не, не смееме да, да губиме време по глупости. А, еве, зборувавме за јазикот во Јаков. Сето време на оговарање, сето време кога зборуваме за некој трет, четврт, јас порано сум го кажал, тоа е губење време наместо ние да се испитаме, да видиме дали стоиме во верата, да ги измириме нашите души со Господа, што, проче ми се прави во, за време на Јон Кипур, ние се бавиме со животите на другите и така се угубиме времето. И затоа не бидете неразумни, туку разберете што е Господова волја. Господова волја е нашата, нашата спасение, нашата посветеност. И не се пијанете со вино, во кое е разузданоста, туку полнете се со духот. Тоа е оно што ни е потребно. Зборувајте се еден на друг со псалми и химни, со духовни песни. Денеска читавме еден стих, дека како наближува последното време, ние не треба да ги напуштаме собранијата, туку треба да ги збиваме редовите, ама тоа е случај ако наистина сме богобојазливи, ако наистина имаме страв Господов, и видите што вели овде, да се храбриме, со песни, со химни, со псалми. Пејте му на Господи, воспевајте го во вашите срца. Значи прославете го и преку песна. Благодарете му секој за се на Бога и Таткото во името нашиот Господ Исус Христос. Покорувајте се еден на друг во страф од Христа или во страв од Господа. Значи, повторно, таа покорност еден меѓу друг, таа понизност е можна само ако сме богобојазливи, ако имаме страв Господа. И на тој начин само и ќе можеме да му дадеме слава и да го прославиме. На тоа и сме повикани, не само да ние преку нашиот живот го прославиме, туку и да ја објавиме таа вест до другите да ја слушнат, да слушнат за вешното Евангелие, да слушнат зашто воопшто постојат, која е смислата на нивниот живот и да го прослават и тие нашиот Творец, Создател и Откупител. Нека му е слава на Бога. Амин.